Möhtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi layiqincə Allahdan qorxmağa çağırıram. Və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizdə də ixlas olmağa çağırıram. <clears throat> Allah Taala Qurani-Kərimdə bir çox yerlərdə bizə ölümü xatırladır. Yəni yaranmış şəxsin bir gün dünyasını tək edəcəyini bizə bəyan edir, çatdırır. İnsan istər istəsə də, istəməsə də o bizlik deyil, ölüm bizi yaxalayacaqdır. Elə insan var ki, çətinliyə düşür, sıxıntıya düşür, ölümü arzulayır Güya onun arzulamağı ilə ölüm ona gələcəkdir. Yəni elə deyil. Ölüm Allahın əlindədir. Allah hər bir insanın təqdirini yazmış, qədərini yazmış. İstədiyi vaxt Allah onu aparacaqdır. Və ona görə də əlbəttə ki, <clears throat> bir insanın xəstəliyi artdığı zaman, onun ağrısı az şiddətliyi zaman əlbəttə ki, onun ölümü arzulaması, ölmək üçün dua etməsi düzgün deyildir. Bunu şəriətimiz də bunu əlbəttə nə edir? Qadağan edir. Bu insanın zəifliyini göstərir. Yəni olmaz. Necə bir hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Allah Resulundan sallallahu əleyhi və səlləm rivayet edir ki, sizlərdən <clears throat> heç bir kimsə ölümü üçün ə, e, ölümünü təmənni etməsin, yəni Allahdan istəməsin. Əgər o yaxşı insandırsa, yaxşıdırsa, əlbəttə xeyir və yaxşılıqları artacaqdır. Əgər günahı varsa, günah edibsə ki, əlbəttə ki, bəlkə günahı bağışlanır və ə, e, Allahdan <clears throat> bağışlama diləyərək Allahın əlbəttə razılığını qazanar. Onu göstərir ki, əlbəttə ki, mömin elə bir insandır ki, mömin arzulamaz, yəni ölümü, çünki onun həyatı daha xeyirlidir. Daha çox əməl ona ə, e, qazana bilər. Bizim də əlbəttə bu əməllərimizin ehtiyacımız çoxdur. Əgər xətakarsa, günahkarsa, imkan varsa ki, tövbə etsin, Allahdan bağışlama diləsin və Allahın razılığını qazansın. Digər hədisdə isə rivayet edilir ki, sizdən heç bir kimsə deməli, ölümü təmənni etməsin və ölüm ona gəlmədən ölmək üçün Allaha dua etməsin. Çünki öldüyünüz zaman əməlləriniz necəkdir? Bağlanacaqdır, yəni dayanacaqdır. Necə hədisdə Allah Rəsulü buyurur ki, insan, hər bir insan ölüb gedəndən sonra əməl dəftəri bağlanılır. Artıq yazılmaz. Ancaq üç kişidən başqa ki, birisi salih evlad qoyub gedər, o evlad e, əmələ salih olar və cəmiyyətə, insanlara yaxşı dəyər, o atasına savab qazandırar. Birisi elm qoyub gedər, məktəb açar e, və xeyli bu bulaq tikdirər, körpü tikdirər. Yəni insanlar ondan faydalandığı zaman e, ona xeyir yazılar. Birisi e, elm yazar, kitab yəni yazar, insanlar ondan bəhrələnər. Əlbəttə ki, o zaman o xeyir qazanar. Yəni e, bunu göstərir ki, əlbəttə ki, kişinin ölmə arzulaması əməlinin e, qapanmasına gətirib çıxardır. Ənəs radiyallahu anhu <clears throat> digər bir hədisdə Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvat edir ki, sizdən heç bir kimsə özünə ə, e, e, isabət edəcək bir zərərdən dolayı, yəni bir ziyandan, bir xəstəlikdən, bir sıxıntıdan dolayı ölümü təmənni etməsin. Əgər buna məcbur qalırsa, belə desin ki, ya Rəbbi, mənim yaşamağımda xeyir varsa məni yaşat, əgər mənim ölümümdə xeyir varsa, onda məni öldür. Yəni, o sıxıntıya düşən insan əlbəttə ki, bu, bu cürnə e, yəni Allah Rəsulunun sözlərindən istifadə etməsi lazımdır. Əgər yaşaması xeyirlisə, yaşasın. Əgər ziyanlısa, əlbəttə ki, nə olsun? E, e, ölməsində xeyir varsa, Allahdan ölümü istəsin. Necə e, Səadi e, rəhmətullah aleyhi Ənəs radiyallahu anhunun e, rəvayət bu hədis haqqında belə şərh edir ki, bu hədis insanları ölümü arzulamaqda e, arzulamağa qadağan edir, çəkindirir. Çünki bu durumlarda ölümü arzulamaq e, onun üçün e, neçə zərərlər meydana gətirir. Birincisi nə? E, kişinin şəxsiyyətini zəiflədir, tənbəlliyə, acizliyə gətirib çıxarır. Bu insanın acizliyin əlbəttə ki göstərir. İkincisi ölüm arzulamaq cəhalət və axmaqlıqdır. Çünki ölümdən sonra e, nə olacağını yəni bu bilməz. Bəlkə də qəbirdə əzab çəkəcəyini, daha dəhşətli hal yaşayacağını elə qarşı qarşıya gələ bilər. Necə o hədisdə bilirsiniz də Allah Rəsulü sallallahu əleyhi ənsarlardan birisi ölür və e, hasası ilə yerə vuraraq yəni müsəlmanları qəbr əzabından çəkindirməyə çalışır ki, əgər bir mömin ölərsə o necə deyirlər, o uzun bir hədisdir. Mən qısa deyəcəm. Yəni əlbəttə ki, o soru-suala gələn mələklər onu soru-suala çəkər və o insan soru-sualdan yaxşı çıxar. Onun qəbri nə olar? Genişlənər. Bir insanın görə biləcəyi məsafə qədər. Əgər o insan <clears throat> pisdirsə, əlbəttə ki, mələklər onu əlinə almaz ə, və heç onun ruhunu ə, səma qapılarına da yəni, qəbul edilməz. Və dəfindən sonra isə ruhu yerləşdilər bədəninə, mələklər ondan sonra suala çəkər, dinini, Rəbbini, Rəsulunu, dinini, o da sualları bilməz və o əzab çəkər. Hətta qəbir onu sıxar, qabırğası qabırsın dirənə qədər. Və onun da qəbir nə olar? Cəhənnəm çuxurlarından bir çuxur. Digər mömin isə cənnət bağçasının bir bağçı olar. Bu onu göstərir ki, ona görə də <clears throat> e, Səadi e, rəhmətullah buyurur ki, yəni yəni siz ə, e, bilməzsiniz ölümdən sonra sizi necə bir həyat gözləyir, yəni qəbirdə. Ona görə də heç vaxt ölümü arzulamayın. Üçüncüsü ölümü ə, ə, ölüm qul, qulların, yəni insanların etməkdə olduğu əməllər, salih əməllərin kəsilməsinə səbəb olur. Yəni ö, həmin ölür, əməldə dayanır və çünki daha sonra heç bir zaman ə, necə deyirlər, Eh, heç bir, yəni, ondan sonra gələn həyatda nəsə əməl qazanmayacaqdır. Və əlbəttə ki, ə, eh, bu da ki, nəyə göstərir? Ö, yəni, hər bir insan ölümü arzulamalıdır. Abdullah bin Ömər isə radiyallahu anhu ə, eh, digər bir <clears throat> adamın ölümü arzuladığını, ölümü istədiyini görür və ona belə tövsiyə edir ki, ə, hmm, heç vaxt ölümü istəmə. Yəni, çünki sən zatən öləcəksən. Əksən sən, ya Rabbi, məni bağışla deyə Allahdan bağışlama yəni diləginə. Və bütün bunu göstərir ki, <clears throat> onu göstərir ki, əlbəttə ki, e, bizim həyatımız da, ölümümüz də yəni Allahın əlindədir. Allah bizə nə qədər nemətlər verir. Bu nemətlərin ən üstüsü insan üçün sağlam səhhətdir. Görsən bir bazı səhhət düşür aşağı, cahildir, bilmir ə, nələr dua edir. Ona görə bu səhhət, sağlam səhhət ə, e, ən böyük nemətlərdən birisidir və onu üçündə Allah həmd etməyimiz lazım, lazımdır. Çünki ən böyük nemət olduğuna görə bu nemətə qarşılıq Allaha şükr etməyimiz lazımdır. Məsələn, İmam Cəfər Sadiq radiyallahu anhudan soruşanda ki, insanın dünya və axirəti xeyirli olması üçün ə, e, hansı amillər gərəkdir? O buyurur ki, bir insanın sağlam səhhəti olarsa, həm dünyada, həm də axirdə ə, e, nə olar? Ə, e, necə deyirlər, xeyir içərisində olar. Kimin yetəcək qədər uzusu olarsa, ə, kim salihlər oturub durarsa, o insan nə olar? əlbəttə ki, həm dünyası xeyirli olur, həm də axirət. Ona görə səhət ən böyük nemətlərdəndir və, və bu nemətlərə görə bizim Allaha şükr etməyimiz lazımdır. Necə <clears throat> e, bir hədisdə İbn Abbas radiyallahu anhudan rəvayət edilir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur ki, iki böyük nemət vardır ki, insanlar çoxsu onda ə, e, aldanmışlar. Bu iki nemətdə hər bir insan çoxsa aldanmış bu iki nemətdə. Birincisi sağlıqdır, İkincisi boş vaxt. Yəni insan nə qədər səhhəti yerində olur, aldanır. Fikirləşmir ki, bunu xəstəlik qabağda gözləyə bilər, acizlik gözləyə bilər və ya boş vaxt. Nə qədər boş vaxt var, bu onun üçün bir nemətdir. Sabah isə o, bu boş vaxtı hədər itirəndə insan əlbəttə nə qədər peşman olacağını bizə göstərməkdədir, bəyan etməkdədir. Və İbn Cövzi e, rəhmətullah əleyhi buyurur ki, insan bəzən insanın bəzən sağlığı yerində olar. E, yəni heç bir xəstəlik problemi olmaz. Ancaq e, keçim xüsusunda, yəni o qədər məşğul olar ki, orada işləyər, burada işləyər, yəni boş vaxt əldə edə bilməz, vaxt ola bilməz. İnsanın varı dövləti olar, imkanı olar, heç qazanmağa, çalışmağa ehtiyacı olmaz. Ancaq onun e, necə deyirlər, e, səhhət yerində olması ki, yəni bundan istifadə etsin. Ona görə deyir, hər bir insanın bu iki xüsusda əgər imkanı yerindədirsə, həmən e, neynəsin? Yəni ibadətlə, itaətlə məşğul olsun və Allah'a şükr etməyə çalışsın. Çünki əlbəttə bu iki nemət nədir? İnsanları e, Allah Taala'nın ilk soracağı da e, nədir? O vaxt, o e, sağlıq ki, bizdən e, soruşacaq ki, sağlığını, e, e həyatını necə yəni yaşadın? sağlığımla necə istifadə etdim. Və həmçinin <clears throat> e, bu onu göstərir ki, yəni bu dünya axirətin tarlasıdır. Tarlasıdır. Zaman da var bizim əkib becərməyimiz üçün, e, vaxt da var. Kim bugün nəyə əkəcəksə, qazancı sabah axirətdə görəcəkdir. Ona görə hesab ki, dünya axirətin tarlasıdır. Kim nə əkəcəksə, bəhrəsini qiyamətdə görəcəkdir. Ona görə də əlbəttə ki, o, bu gün həm günümüzün, ə, vaxtımızın, yəni o, vaxt bizim üçün əsas önəmlidir. Bir də ki, bizim sağlığımız bizim üçün ə, ə, daha çox önəmli olduğu bizə bəyan etməkdə, göstərməkdədir. Məsələn, Davud əleyhissalam <clears throat> hikməti sözlərindən birisində buyurur ki, ə, sağlıq insanın gizli xəzinələrindəndir. Yəni səltənətlərindəndir biz xəzinə, səltənət deyəndə başqa şey fikirləşirik. Ancaq Davud İslam deyir ki, ən böyük səltənət kişi üçün e, sağlıqdır. Yəni səhhət, sağlam səhhəti olması. Və fikir verin, əgər bizlərə desələr ki, sizə ə, e, nə qədər qızıl pul veririk, qabağımıza məqsəd qoysalar ki, gözünüzün birini çıxardın bu miqdar ərzində, yox pul, yəni e, dəyərində heç kim gözünün birisini verə bilməz. Yət böyrəyini, ürəyini, digərini. Və Allah təalanın verdiyi nemətlər bizim üçün nə qədər dəyərlidir. Və buna görə də əlbəttə ki, Allaha çox şükür etməyimiz lazımdır. Və həmçinin digər bir hədisdə İbn Abbas radiyallahu anhuma Allah Resulundan s.ə.v buyurur ki, e, rəvat edir ki, Allah Resulü bir kişiyə tövsiyə edir, nəsiyyət edir. Və buyurur ki, beş şey gəlmədən öncə e, beş şeyin qədrini bilginən. Bunlar nədir? Deyir, qocal, e, qocalmadan öncə gəncliyin qədrini bilginən. Yəni, gəncliyi nə qədər gəncliyi varsa, ibadəti etmək, elm əldə etmək, pul qazanmaq, dolanmaq üçün. Yəni bu gənclikdə daha çox imkan var. Ancaq qocalanırsa bütün bunlar çox çətin olur, problem problem olur. Ona görə buyurur ki, qocalmadan öncə cavanlığının qədrini bilginən. Xəstələnmədən öncə sağlığının qədrini bilginən. Yəni qədər nə qədər ki sağlamsan, ondan istifadə et. Və sonra bu işi fağırlıqdan öncə zənginliyinin qiymətini bilginən. Nə qədər imkanı varsa, o imkanı yaşaya biləsən. Necə Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, möminlər, müttəqilər elə bir insanlardır ki, Allahın verdiyi nemətləri, e, nemətlərdən yaxşı infaq edərlər. Sər pul olsun, sər var-dövlət olsun, elm olsun, nə olsun və digər. Və həmçinin buyurur ki, məşğulluqdan öncə boş vaxtının qədrini bilcinən. Əgər boş vaxtın varsa, qədər varsa, ondan istifadə et, elm əldə et, axirət üçün çalış kimdən. Və həmçinin buyur ki, ölümdən də öncə həyatının qədrini bilginən. Yəni, gör, Allah Rasulü səlləm bu hədislərdə, digər hədislərdə bizlərə nəyə örgədir? Çünki nə qədər imkan varsa, biz bugün bunlardan istifadə etməyimiz lazımdır. Ki, sabah əlbəttə biz ziyan çəkənlərdən olmayaq. Çünki Allah Teala Quran-ı Kərimdə Əsr surəsində nə buyurur? İnsanlara çatdırır ki, Vələ əsr innəl insana ləfi xusur. E, and olsun əsr çağına ki, ilkində namazdan, Peyğəmbər sallallahu əsr namazdan ki, insanlar ziyandadırlar. Niyə görə? Elə bu vaxtları hədər etdiyinə görə. Allahın verdiyi vaxtları yaxşı e, dəyərləndirmədiyindən dolayı. Yaşayır, ancaq heç bir hamısı hədər, günah var, bağışlanmaq yoxdur, ziyankarlıq. Ancaq illellezine amenu və amilus salihati və tavasav bil haqq və tavasav bis sabr. Ancaq o şəxslər ziyanda olmaz ki, bunlar kimlər olar? iman gətirənlər Allah iman gətirərlər və iman gətirən salih əməllər işlədərlər və tavasav bil haqqı haqqı tövsiyə edərlər və tavasav bis sabr. Yəni bunlar e, səbirli olanlar. Allah Taala bizi e, imtahanda e, yaxşı çıxan qulların arasına qatsın. Allah Taala bizi e, bu e, oxuduqlarımızdan, eşitdiklərimizdən bizə e, necə deyirlər, faydalar versin. Allah bizim millətimizə, dövlətimizə, cəmaatımıza birlik bərabər hidayət versin. Allah təala kimin xəstəsi var ona şəfa versin. Kimin nə çətinsə Allah asanlığa çıxarsın. Allah təala dünyanın hər bir yerində olan möminlərə, müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala məscidə gələn qardaşlarımızı, cəmaatımızı, məscidimizi fitnə kənardan fitnə əhlindən qorusun. Amin. Və öləndə də bizə əşhədü ən la ilahə illallah deyə bilənlərdən etsin. Allah bizi qiyamətdə cənnətdə bir də bərqərar etsin. Amin.